Unang gabi niya ko nakasama pag hindi na Sabi niya madami kang babae o hindi ah Kasi sa ngayon ikaw ang gusto kong makita Habang merong alak sa aking basong malamig ah Masaya Pero paano kung wala kong kaya Tulad ng kasama mong iba Huwag ka pa din sana mawala sa panaginip Alaala na naglalaro sa malikot na isip May ibang nasa harap na Ba't ikaw ang madalas na Alala pag wasak na ako Pwede bang sa'kin ka na lang ma Sana Huwag ka magsasawang maalala Kung ano yung ating nagawa Sa unang araw mo ko nakilala Kasama siya isang bestie Madalas tatlo kapag ready Yung iba sabog lahat sexy Yung isa na mas matanda pa sa akin Pero may daladalang candy Nung ikaw kasama ang safe Nasabi kong sa akin ka na lang fake pee Unang gabi niya ako nakasama pag hindi na Sabi niya madami kang babae o hindi ha Kasi sa ngayon ikaw ang gusto kong makita Habang merong alak sa aking basong malamig Sa isip mo lagi akong may iba mga gabing ako lang mag-isa Habang hindi ko pa din malimutan Na mas masaya kapag katabi ka Ano mang mangyari maraming gawain Tumawag ka lang ako'y parating na Mundong magulo na to natatakasan ko lamang sa kada kasama kita Dami nila sinasabi Pero mas maniwala ka sa akin kasi nga iba na ako sa dati Nung ikaw nakasama ko lagi So kailangan kita di ko kaya gawin to Nang ako lang din kung sakali Kahit nakakapagod na din Pumapawi kapag kagat mo ko sa labi Magulo na karaan ko Di masabi sa harap mo Andyan ka na isang tawag lang sa iyong kama na bilanggo Medyo bago lang lahat sa akin parang di ako sanay sa ganto Kasi kahit parang kaibigan lang kita ikaw na yung mahal ko Masaya Pero paano kung wala kong kaya Tulad ng kasama mong iba Huwag ka pa din sana mawala Session complete. Do you wish to extend your session? Shanty, dope. Initializing session number 127. Initializing. Say, din sana mawala ah, Tularawan mo tumatakbo hanggang sa panaginip Alaala na naglalaro sa malikot na isip May ibang nasa harap na, ba't ikaw ang madalas na? Aalala pag wasak na ako, pwede bang sa'kin ka na lang ma? Sana, huwag ka magsasawang maalala ano yung ating nagawa sa Unang araw mo ko nakilala ah, Kasama ko si Helmeri May kasama siya isang bestie Madalas tatlo kapag ready Yung iba sabog lahat sexy Yung isa na mas matanda pa sa akin Pero may daladalang tenga kasama ang safe Nasabi kong sakin ka na lang baby Unang gabi niya ako nakasama pag hindi na Sabi niya madami kang babae o hindi ah Kasi sa ngayon ikaw ang gusto kong makita Habang merong alak sa aking basong malamig Naisip ah. mo lagi akong may iba sa mga gabing ako lang mag-isa Habang hindi ko pa din malimutan Na mas masaya kapag katabi ka Ano mang mangyari maraming gawain Tumawag ka lang ako'y parating na Mundong magulo na to natatakasan ko lamang Sa kada kasama kita